Forget a small moonbeam. You can't beat the memories you gave. me. Fall in lightly with a dream. The memories you gave. Your lips and mine, two sips of wine. Memories are made of this. can't Een hartige goeiemiddag, dit is Dean Martin daar, hy geef ons die recept van waarvan is memories gemaakt. Nou ja, daar so een stolen kies en dan die muziek. Elke plaat wat jy hoor het een memory vir jou. En uh, soos ons deurgaan <clears throat> op die lijst vandag, uh, kyk of jylle kan onthou, waar het jy om die eerste keer gehoor, wie was saam met jou gewees, uh, wie sy handkie het jy vastgehou, was jy op die achterste rij van die driving gewees, enzovoorts, enzovoorts, kyk net, hoeveel memories kan jy in een middag moet, uh, hier so, so ongeveer 28 plaikies. Right, ons speel vandag Judy Swanepoel, nie fik. Judy uh, van, uh, ek dink sy is in Centurion, sy het my nie recht gehelp toe ek sê Centurion nie, so ek geloof sy is in Centurion, <clears throat> en uh, sy het vir my een uh, lijst van haar ginslinge ingesteer, en ek het hulle by mekaar gesit, en ons speel vandag Judy's lijst, die enigste inzette van my kant af kom met die funny spot, wat ons so uh, halfpad dier die program sal luisteren. Nou ja, kom ons skop somme dadelijk af met een lekker lekker ene en dit is, uh, ja, kom ons gaan. Uh, hierdie ene, jy weet, uh, daar is iets snaaks hier aan die gang met, uh, ek, ek kan nie lekker achter die kap van die bouw kom nie, uh, daar is een of ander Suid-Afrikaanse connectie met hierdie liekie, uh, No More Boleros, gesing dier Gerard Joling wat uh, iets te doen het met een album uh, eh, door George Meiring van 2011 uh, eh, onder die titel Mag ek jou vasthou? Maar, hoe het ook al sê, hierdie plaat is geskryf door Pieter de Wijn, lig uh, vir Joling in Kits Farm geledere. Die orkest wat hier speel is onder leiding van Benny Bear. Geniet om, hier kom Gerard Jolin met No More Beleros. I say There's an empty place where you love filled my life af te skop, ons is, ons is op dreef, en uh, ja, ek is toereg help, eh, Judy het my nou net laat weet, sy sê, dit is nie Centurion, soos ek sê nie, dis Olympus. Nou ja, dit is seker daar in Griekenland iwers, het klink vir my, uh, maar in elk geval, het <laughs> is in Pretoria se area, dis al wat ek recht kan onthou, ek geloof. Right, ons stap aan met die speellys en Judy het een klompie mense genooi om saam te luister en hulle is onder andere ons luister, eh, wat saam luister vanmorgen is Ingard, Elise, Beatrice, Lana, uh, Daleen, Drini, Ebenees, Petro, Adrie en Marleen. Hulle is allemaal saam en dan ook uh, is daar uh, Rex en een paar uh, of in haar pelle met wie sy reenie gaan eh, hou. Jy weet, so gepraat van reenies, is een verskrikkelijke issue om reenie te reenie te reel mense. Dit is, you can't please all the people all the time met you, jy weet, eh, you can only please some of the people some of the time. Uh, jy weet, ek, ek, ek hou maar volkstemmings, dat ons kan uitsoort, wat is dit wat die meerderheid is, in belang stel. En, en tot daar het het amper, amper 50-50 uitgekom. Je weet, so, eh, ja, dit is eh, een moeilike, moeilike besluite gewees om in die eerste plek waar mens het hou, wanneer mens het hou, en uh, enzovoorts, enzovoorts. Maar in elk geval, ons stap aan met die program en wie is volgende op die draaitafel? Kom ons kyk, dit is, uh, oh, hy is, eh, uh, ge, ge, geslaan met die swaard van die koningin. Hy is Sir. Ons in, uh, sanger, liedjeskrijver, komponist en die koon Elton John, geboore Reginald uh, Kenneth Dwight op 25 maart 1947 in Pinner, Middlesex, Engeland. Hy het uh, op vroeg ouderdom sy passie vir muziek ontdek, hy het omself geleer hoe om klavier te speel en uh, toe hy net 4 jaar oud was ja, ek vind, jy weet, hierdie mense wat hulle self geleer het op klavier, hulle raak meesters, jy weet, uh, die, die klompie wat nie note kan lees nie, uh, dis asof hulle uh, eh, die, die klavier beter verstaan. Nou, ons gaan luister na Sir Elton John en die liekie wat hy gaan sing is Daniel, my brother. Daniel, my brother. John daar wat gesing het, Elton het vir ons gebring Daniel, dit is die liekie, hy was baie baie gewild in sy daar gewees en uh, ja, uh, eindelijk dwars dier eindelijk a, a gentleman, die uh, uh, Daniel, ach uh, Elton John, <laughs> Daniel, ek wonder of Jan, ja, Daniel was ook sêke maar gentleman, kom een stap aan en hallo Hanley van Rooij, daar van Kempton Park, uh, uh, baie welkom by die program, en uh, ek hoop jy geniet wat jy hoor. Dit is Judy Swanepoelse program vandag en uh, uh, van, sy is van Olympus. Nou ek denk Olympus moet dan in Pretoria's wereld wees. Ok, ons stap aan en die volgende likkie wat op die draaitafel lee is um, ja, kom ons gaan uh, somme, ja, kom ons doen twee van die Sweedse groep ABBA. Hulle het geen bekendstelling nodig nie. Die eerste letter van elke groepslidse naam is die akroniem wat ABBA vorm. Nou, uh, in volgorde is het natuurlijk Agnetha Vetskroch, eh, uh, Bjorn Alvius, uh, Benny Anderson en Annie Fred Lingstad. Dit is besonder Eh, tussen 1974 en 82 dat hulle die kruin van hulle roem bereik het met wereldwaie verkoop van 500 miljoen plate. Kan jy voorstel, as hulle net een rand per plaat gekryd, is hulle 500 uh, eh, miljoen, ek meen, <laughs> werd. Maar in elk geval, ons gaan na hulle luister en hulle gaan vir ons twee liekies doen. En ons luister eerste, I Have a Dream van Ebba en dan ook een baie uh, eh, oh, Judy het eindig gesê, ek moet met die volgende ene uitspeel, ach, maar kom ons, speel ons om nou, en ons sê vir al die vriende wat saamluister, the way old friends do. Hier kom Ebba, I have a dream. dream a song to sing to help me cope with anything. If you see the wonder of a fairy tale, you can take the future even if you fail. I believe in angels, something good in everything I see. I believe in angels when I know the time is right for me. I'll cross the street. I have a dream. the one. diegene, Ebba, wat gesing het I Have a Dream, maar nou kom die een wat Judy aangevraad vir al haar vriende en vriendinne en sy wil hee, uh, sy, sy draad het op aan julle. Hierdie is die liekie net vir julle. As jy vir Judy ken en jy weet jy is een vriend of een vriendin, hierdie liekie is vir jou. The way old friends do. Soos net ou vriende kan, ne? Hier kom hy. prachtige liekie van Abba, en mens voel sommer die, die bonding, mens voel sommer die warmte van ou vriende, as jy daar die liekie luister. Louisa Heinz Meijer, daar van Kroonstad, uh, sy luister ook Judy, en sy sê, dankie Judy, jy het een prachtige program, en uh, ons geniet die muziek, verskrikkelijk. Nou ja, oké, okay, nou, nou, die groep wat op die draaitafel le, Mike and the Mechanics, is dit hulle? Ja, is een Engelse rockgroep, een supergroep soos hulle genoem word, wat in 1985 in Dover gevorm is as een syproject van Mike Rutherford. Hy is die uh, eh, baskitaarspeler van uh, Genesis gewees. Die groep is uh, bekend vir uh, treffer enkelsnitte soos uh, Silent Running, All I Need is a Miracle, uh, Taken In, The Living Years, Word of Mouth, Over My Shoulder, amal, amal groot, groot treffers, ne? Hulle sing vir ons, die een wat ek nou gesê het, In The Living Years, Mike and the Mechanics. MUZIEK I know that I'm a prisoner to all my father held so dear. I know that I'm a hostage to all his hopes and fears. I just wish I could have told him in the living years. Oh, crumpled bits of paper filled with imperfect thoughts still to conversations. I'm afraid that's all we've got. You say you just don't see it. He says it's perfect sense. You just can't get agreement in this present tense. We all talk a different language, talking in defense. Say Say it loud. Say ou Oh, say away. Didn't get to tell him all the things I had to say. Think I caught his spirit later that same year. I'm sure I heard his echo in my baby's newborn tears. I just wish I could have told him in the to say prachtige liekie, Mike and the Mechanics, en ja, so waar, so waar, ne? In the living years, een mens wil dit hoor, een mens wil dit nie achterna op jou grafsteen lees nie. En <laughs> as jy iemand het, gaan nou, en gaan sê nou vir hulle, dat jy lief is vir hulle, en uh, dat jy vir hulle omgee, en sovoorts, en sovoorts, in the living years. MUZIEK en ja, selfs die blomme wat jy na die graf toe bring, uh, nee man, geer het nou. Ek stel nie belang in blomme op my graf nie, ek stel belang in uh, jou goedheid in gins, hier en nou. Oké, okay, ons gaan aan na een ander baie, baie uh, populaire groepie en die is de, die legendarische folk rock singing groep van Simon en Garfunkel. Het bestaan uit uh, Paul Simon en Art Garfunkel. Liekies is uitgevoer. Uh, uh, die die, die liekies het gepraat met die muziekjeug wie in die 1960s en 70s in hulle tienerjare was en dit het uh, treffers ingesluid soos Breach Over Troubled Waters, The Sound of Silence en uh, uit die rolprint uh, eh, The Graduate het hulle ook moos uh, eh, Scarborough Fair en Mrs. Robinson enzovoorts enzovoorts, maar uh, hulle word vandag gekrediteer as een van die gewildste en meest invloedrijke groepe van daar die era. Ons gaan na hulle luister en die liekie wat hulle vir ons is ook een diep ene. Dit is wat ek like van ons muziek. Judy dankie vir die speelhuis wat jy vir ons gestuur het. Jy weet, uh, <laughs> ek het nie uh, eh, oomlik getwyfel daar aan nie, jy, jy krap in ons uh, eh, plate lys rond en daar het jy die plate uitgehaal. Ons luister na Paul Simon, meer so as wat het uh, Simon en Garfunkel is, was het meer Paul Simon gewees wat hier ene, Mother and Child Reunion. Prachtige liekie, kom ons luister. MUZIEK of a lifetime. hy is volgende op die speelhuis en hy is gebore as, sy, sy, sy rechte naam was Jasper Sinny. Op 7 oktober 1927 en hy is oorlede op 13 oktober, eh, week na sy uh, verjaarsdag, ne, in 2009. <clears throat> hy was Amerikaanse sanger en akteer, hy het sy grootste sukses as sanger tussen die vroege 1950s en die middel 1970s gehad en is beskryf as een van die groot Italiaanse Amerikaanse popkroeners soos hulle genoem was in daardie tyd, en het ook bekend geword as acteur, vooral vir sy rol in, uh, as die sanger eh, Johnny Fontaine, of Johnny Fontaine, uh, in The Godfather. Ons luister na Elmer Tino, en die liekie wat hy vir ons bring, is sy groot, groot ginsling, wat amal ken, en amal like om, Elmartino, Blue Spanish Eyes, prachtige oor. are falling from your Spanish eyes adios and not goodbye. Martino en ek uh, dink het was hier 1969 daar, oh nee, ja of bietjie vroer, ja dit was heel wat vroer gewees, maar in elk geval El Martino Spanish Eyes en Joy Swartley daar van Amerika die dorpie is surprise uh, Judy'se muziek trek tot daar kyk net hoe ver trek jou muziek vandag, onthou in die ouda, ne, kyk teletechnologie vandag is dan maar, in die oude dag as jy met Joy wou gesels het, het jy eh, een uh, landlijn gebruik en jy het gewag en gewag en laat hy moet deurgaan en het jou duisende gekos en uh, ja, as jy al brief gestuur het, het het twee, drie weke gevat voor die briefpaar uitgekom het en daar, hier is ek bezig om nou jou muziek uit te saai Judy en Joy sê onmiddellik aan die ander kant, dankie Judy, ek geniet jou muziek wonderlik wonderlikie technologie en <laughs> is amper ongelooflik <laughs> as mens die verskil vat. Ok, die ou wat ons nou gaan luister, hy was in 1969, Joe Dolan, sy eerste eh, internationale deurbraak het in 1969 gekom, hy word onderskryf dier Pai International Etiket met een liekie genaamd natuurlijk sy groot groot ene, Make Me an Island, geskryf dier die Likies Dio Hammond, Hammond, wat ek altyd sê, is die beste, beste Likie skryver ooit, uh, hy is een magician, met Likies skryf, Hammond en Hazelwood. Joe Dolan stuig tot nummer 3 op die Britse top 20, en die Likie het na 1, uh, nou nummer 1, in 14 lande geskryf, uh, eh, gestuig. Joe Dolan vermaak ons vandag met die supertreffer van hom, wat ek nou net genoem het, Make Me an Island, en dan direct daarna, een wat ek lang laas gehoor het, en dit is ook Joe Dolan, en hy sing You and the Looking Glass. Uh, wanneer jy hom hoor, kyk of jy hom kan onthou. Hier kom Joe Dolan, Make Me an Island. MUZIEK different eyes, different size, different girls every day, different names, different games. Took my breath clean away, but I'm changed, rearranged. shifting ground. That's the life I have seen, but I'm tired, uninspired, and I've girl the girl. was hy, Joe Dolan, en hy sê, make me an island, en nou die tweede en wat ek gepraat, eh, wat ek sê, you in the looking glass, en toe ek aan hom raak, toe verdwijn hy van die speelhuis af, uh, so, ons gaan nou eers luister na iets anders, nou gaan ons terugkom na hom toe, ons gaan hom nie weggooi nie, ek wil hee, jylle moet kyk of jylle hom kan onthou, en die een wat ons nou daarna gaan luister, is een ander, nou ons het net ook gepraat van een supergroep, ne, kom ons praat weer supergroep, die Beatles of is hulle gogaikies <laughs> of miskryers uh, eh, hulle was een Engelse rockgroep van 1960 in Liverpool gevorm is met lere John Lennon, Paul McCartney uh, George Harrison en Ringo Starr uh, hulle word weid beskou as die voorste en mees invloedreike muziekgroep in die geskiedenis en ek stem daar 100% saam, mees invloedreike beslis. Hulle doen vandag vir ons een groot treffer met, uh, is eindelijk meer Paul Simons liekie, maar uh, Judy wat hom aanvra, en hulle sing vir haar, Hey Jude, dit is die Beatles, vir Judy haarself. Hier kom, die liekie, prachtig. Oeps, waar is ek nou? Um, Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. serio, en dit is van Judy aan Judy, en dit is eindelijk dan, kom ons maak het van ons af, aan Judy, dit is haar plaat, die. Right, Joy Schwertley, jy sê, jy geniet het, en jy wacht vir die Funny Spot, ek weet, Funny Spot is jou ginseling, en dan weet ek ook, jy het een rib of 7 gebreek, en, uh, en nou man, jy sê, ouderdom is nie vir sissies nie, ne, eh, uh, ons hoop jy word gauw gezond en uh, dat daar nie te veel pijnlijke oomlikke is, moet nie hoes nie, en uh, eh, hal vlak asem, dan sal jy nie die gebreekte ribbes voel nie. Dit is nie lekker nie, uh, so uh, net die beste word jou toegewens. Ons hoop jy word gauw gezond daarvan. Ok, nou die een wat ek gemis het van Joe Dolan, ons is nou by hom, en You and the Looking Glass. Kijk of jy hom onthou. Don't sit yourself by the looking glass And wish you wish could change you Don't touch your face or put makeup all over your eyes. Somebody loves you the way you are. I'd never rearrange you. I'm satisfied, so I hide out behind a disguise. only one in all the world around you. Leave all that movie queen magazine makeup alone. Don't touch a thing, you are beautiful. Don't let the ad man hound you. You've got it naturally, you can get by on your own. sy, you don't need make-up, is een van die mooiste dinge wat hy ou vir een meisie kan sê, ne? Uh, jy lyk goed nes jy is, moet nie make-up opsit nie, uh, dis onnodig. Don McLean, um, ja, ek dink is uh, een uh, vrou wat normaal weg, nee, dit is uh, uh, Don McLean, wat uh, hierdie Vincent is die liekie, sy naam, wat uh, Vincent sing, en uh, nou waar trek ons nou? O, nee, oké, okay, ons is nie by. um, <laughs> gids, nou is ek deel door mekaar hier so. Kom ons luister dan gauw gauw na Don McLean en die liekie wat hy vir ons bring is Vincent. Ek weet, hy is groot in country circles, uh, Don McLean. Hier kom hy. Starry, starry, night. Paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills. Sketch the trees and the daffodils. Catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me and how you suffered for your sanity and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night. Flaming flowers that brightly blaze. Swirling clouds in violet haze. Reflect in Vincent's eyes of china blue. Colors changing hue morning fields of amber grain, weathered faces lined in pain are soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand what you tried to say to me and how you suffered for your sanity and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now, for they could not love you. But still your love was true. And when no hope was left inside on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful as you. Starry, starry night. Portraits hung in empty halls frameless heads on nameless walls, with eyes that watch the world and can't forget, like the strangers that you've met. The ragged men in ragged clothes, a silver thorn, a bloody rose, lie crushed and broken on the virgin snow. Now I think I What you tried to say to me And how you suffered for your sanity And how you tried to set them free They would not listen, they're not listening still Perhaps they never will tragische story, hierdie Vincent, natuurlijk geskwee op die Vincent van Gogh sy verhaal en uh, ja, hoe hy sy eie leven geneem het en hoe hy sy oor afgesnijd en al daar die um, ehm, tragische dinge wat in sy leven gebeur het. Right, ek sê middag aan Jan Paul Hoer van Robinson. Baie dankie dat jy ingeskakel is Jan en eh, ek weet sommer hierdie is Eh, val so in jou kraal. <laughs> Hierdie type muziek wat Judy vir ons gekies het vandag, dit is daar die jare, en daar die jare het maar net die beste gehad, ne? Uh, en ja, uh, ek, ek, ek kan vir jou baie mense bring wat my sal saamstem oor daar die. En dan Irma, <clears throat> Irma en Dirk, jylle is ook ingeskakel, jylle luister ook na Judy's program, en en uh, baie welkom en baie dankie daarvoor. Nou die Goombay, Goombay Dance Band, Duitse groep, 19, eh, as jy hulle sien, dan sê jy nie sê, dit is Duits nie. Hulle lyk meer Caribbeans of, jy weet, hier op eh, Hawaii'se eilandkie of so. Maar, hulle is die Duitse groep wat in 1979 geskep is dier Oliver Bend en is vernoem na Klein Bay in die Caribbeese eiland, uh, St. Lucia. Die groep het in, in die begin van die 80er jare die grootste commerciele sukses behaal met nummer 1 treffers soos Sin of Jamaica, Seven Tears, Aloha A en Till We Meet Again. Dit is allemaal liedjes wat, man, hulle val onder my ginslinge. Dit is eh, eh, mooi melodie. Ek is moos een melodie man. Die Goombay Dance Band het een ondersteuningsbasis in Europa opgebouw en was ook baie gewild in Zuid-Afrika. Hulle doen voor ons vandaag die een wat jury aangevraad en dit is Son of Jamaica. Long time ago, when I was a young boy Saw that moving mutiny on the mountain Staring my idol man and rambling And I felt a yearning for that great adventure So many nights I woke up Out of a dream A dream of blue seas White sand Paradise birds Butterflies And beautiful warm hearted girls Son of Jamaica eternal love right from the beginning. Stars falling down from the sleepy lagoon, palms swaying under the moon, and we swimming out into the calm crystal sea. In that fateful night, I thought to myself, I'll do everything I can, save up every dime, and one day I'll return, come back home to you, and then I'll stay forever. The. prachtige liekie van Goombay Dance Band en jylle sal met my saamstem, dis die melodie wat treffend is, baie treffend. Nou ja, ek sien uh, Jan Poel, hy sê, dit is inderdaad, is dit die muziek wat hy van hou, hy sê, ek moet vir Judy sê, baie dankie vir die speelhuis. En, uh, Judy, daar soos van Robinson, is Jan Poel, en hy sê vir jou, baie, baie dankie. Annikie, daar van uh, uh, jy is van Port Elizabeth, Annikie Forrie, sy is ook nou ingeskakel en sy luister ook saam en uh, ja, ek dink hierdie liekie van uh, eh, uh, liekies van uh, Judy trek die mense, kyk net uh, uh, Joy sê uh, sy uh, uh, het hierdie uh, oh, dit is toe hy Jude gespeel het sy sê, hy het het so lekker uh, uh, vir Judy gesing op school en dan Vincent het baie trane gestort oor daar die liekie. En wie jylle, dit was al halftijd gewees en ek het misgekyk en toe speel ek nog plate. Dit was eindelijk vir ons stel om van die spot te wees, so ons gaan het nie weggooi nie, ons gaan het doen. Nou, omdat dit kortiekies is, uh, gaan ek twee doen. En al twee is min of meer gesing uh, wel, hulle maak min of meer vir uh, Jan Spies na. Die eerste een is natuurlijk Leon Schuster. Hy vertel van die kat wat heen gegaan het. En dan Roberto. Uh, <laughs> Roberto, hy is uh, baie goed om Jan na te maak. Uh, hy sê, hy praat van die, die dominee ouderling wat huisbesoek gedoen het. Kom ons luister, hier kom Leon Schuster eerste. Hier maar moet verkeren. Moet net niet weer over die ram praten. Nee, nee, ik ga nou niet. En dan ga je ook niet een story veranderen. Ik ga voor, voor Schuster een story veranderen. Maar hij moet, hij moet Spies doen. Huh? Smaak kan dus- ik, kan ik nou Jij jou... bedoelt nou, ik is nou ook een hoge boom. <laughs> Jan, jij was dat nog altijd. maar was dat een lang boom? lang hoog. Jong, ek wil nou nie na Cypress toe gaan, toe jy weet wat ons van die graaf dink. Jan, met jy is een hoog boom in. Hier, hier stikkie wind met jy nou van. Nou ja, gee maar die bietje wind. Ja, Jan, ek dink ons met die story loop haal daar waar jy om gewoonlik loop haal tussen die haal en die koffiekapitaal op die plaas. nou, Karel en sy broer Kali het saam met hulle ma en hulle kat dur in die Kalahari geblei op die plaas Reebok. En op een dag sê Kali vir sy ma, Karel vir sy ma, vir Kali, ma Kali, soos die heerse wil, gaat ek nou morgen dorp toe om lepele vir henne te loop koop en om die algemene voorrade op die plaas so bykie op te top. Nou ma en Kali weet, ek is baie lief vir die kat van my en jylle moet toch jylle self mooi oppas en net so mooi kyk na die kat. So gesê, so gedaan, Karel is daar weg en laat die ander dag en morg toe sy weer terug op die plaas. En hy loop vir Kali raak daar waar hy die laaste lepel in die hoenderse hok ingooi. En die eerste ding wat Karel vir Kali vraag is, Kali vraag Karel, hoe gaan dit met ons kat? En sonder om te blik of te bloos of een oog te knip of een lid te verroer, sê Kali, Karel, ons kat het gefrek. <laughs> nou op daardie oomlikke was dit so goed of jy slaat vir Karel met een Messie Ferguson center tussen die oog. <laughs> en het voel om die skok om sit hier vlak achter in sy Santa Maria. <laughs> en hy sê, Karel, kan jy nie vir my die nies wrachtig net op een meer diplomatische manier of een meer sympathieke manier oorgedraad nie? Plaas jy nou maar vir my sê die kat het hier op die dak geklim en een story uitgedink van jy een ma wat achter die kat op die dak aan is, maar jylle kon nie die kat van die dak afkry nie en toet jylle die brandweer laat kom en hulle het hulle leer hier teen die muur gestaan maak <laughs> en hulle is achter die kat aan op die dak, maar toe die kat nou skrik gevang vir die manne met hulle rooie helmete en van boe afgetuimel en op die grond geneek, hield te mal kat swink. <laughs> en toe het jylle nog die veearts gebel en die veearts het uitgekom maar hy kon niks aan die katse saligheid doen nie en toe het jylle die dokter gebel en hy was omtrent net betijds om die katse doodcertifikaat te teken as, nou, as jy nou vir my so die story vertel het dan vast het nou nie vir my so geweldige skok nie en laat dit nou vir jou een les wees terloops Kelly, en hoe gaan het met ma? En toe sê Kelly, man Karel, ma het vanmorgen hier op die huise dak opgekiet. Maar Bastian, hoe is jy ontgroen daar? Jy het een dag loop vleesbrei, laat hy net daar hoor. <laughs> Dames en heren, dis nou waarachtig vir my voorrecht. as jylle maar weet wat het vir my gekost het om nou vandag hier by jylle te kan wees, maar ek wil nou net vir jylle so kort story vertel. Al groot pel van my was een predikant daar in Pretoria en hy het een geweldige probleem een aand gehad, want hy is uit op huisbezoek en hy hoor toe mas die vrouwmens wat hulle gaan bezoek is nou nie, jy weet, so baie goeie reputatie nie. Maar in die ouderling hou dit die hele tyd voor sy kop. Wat gaat ons maak met hierdie vrou? Hy sê, man, ons is hier om hulle te besoek. Ons gaan hulle besoek reputatie of te not. En hulle is toen nou daar op in die woonstel. Ek sê vir jou, maar toe hulle so sit en sy so voor hulle verskyn, toe besef die dominee, sy het meer as net een reputatie. <laughs> Jy weet nou, nou begin hy so te praat van sy groot werk en as hy kyk, dan sien hy nie, daar gaat die ouderlingse gedachte weg. <laughs> Jy weet, hy praat van ons slaan ons oog op na die berge, dan is die ouderling daar by die hevel. <laughs> en as hy baie lang hier toe roep hy om, hy sê, kom broer, let ons net vinnig uitgaan. <laughs> en hulle is daar buiten op die stoep, hy kyk om so in sy oe, hy sê, broer, het jy die kruis, daar, prachtige kruis, om haar hals gesien? Hy sê, ja, dominee, maar het jy die twee sonders aan weerskante van die kruis? <laughs> nog is het einde niet. Nou moet hulle ernstig raak en die ding ernstig bespreek, maar is nou daar in Sunnyside, jy weet, is rolle wereld daar. En so het hulle nou praat, kom daar die een na die ander mansmens daar in. En gaat hy daar na die kamers toe en dan bly nou so ruk daar en dan is nie lankie, dan is hy nou weer uit en die dominee kyk die spil so net toe hy so beginne kyk toe skrou daar een babaikie uit die kamer uit hy kyk haar so naar oe want hy weet jy hoort nie een baba te skrou nie hy sê my sister wie is die pa van hierdie kind dames hier daar daal so swanger stilte op die vertrek sy sê dominee as jy een baardboeinkie eet, wat vir boeinkie maak jy poep? die, die ouderling vers kom ja. van sy stoel af. Hy dacht as dominee is uitgebouw, maar hy was hier onder een kalkoen uitgebroen, hy kik haar so naar oor, hy sê, sister, as jy so winderig is, waarom bly nie weg van boeinkies af? <laughs> nou ja, die tweede een moes ek eindig gesê, dat is een bykie van een ouderdomsbeperking op hom. So, die kinders, ek hoop jylle, jylle ouders, jylle oorik toegedruk. 4 tot 13. <clears throat> nou, die Bee Gees, hulle was vier broers, en uh, nou waar is hulle nou? <clears throat> hulle moet hier op die uh, speelhuis lewe, ek is oortuig daarvan, hulle is op die speelhuis. Ja, hier is hulle man, hulle was een sang trio, ek het gesê hulle was vier broers, en nou een trio is drie. So, ek was verkeerd geweest maar champions maak ook foute. So, die Bee Gees was een sang trio van broers, Barry, Robin en Maurice, Gibb, wat uh, van een van die meest suksesvolle groepe van alle tyde uh, geword het. Hulle is geboren in the Isle of Man en het in Manchester, Engeland gewoon en hulle het gedierende hulle kinderjare na Brisbane in Australië verhuis. As een Afrikaner dit moet uitspreek, die Brisbane, en sy sê, <clears throat> Brisbane. Nou ja, Brisbane in Australië uh, waar hulle, hulle muziekloobane begin het, hulle wereldwee sukses het gekom toe hulle teruggekeer het na Engeland en een contract onderteken het met producent Robert Stigwood. Ons gaan na die Bee Gees luister en die liekie wat hulle vir ons gaan doen. Uh, kom ons geef hulle twee om te doen. Die eerste is The First of May. Het was so pas die 1 September so. Ach, eh, uh, ja, uh, dit was so pas die 1 september, hulle praat oor 1 mei, en dan direct daarna gaan ons luister na ook die Bee Gees met Melody Fair, lekker luister die kom hulle. When I was small and Christmas trees were tall. We used to laugh while others used to play. Don't ask me why, but time has passed us by. Someone else moved in from far away. Now we are torn Christmas trees are small and you don't ask the time of day.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 So ek sal moet een bykie beginne kort knip en uh, seker uh, oor die algemeen een bykie minder praat ook. Nou kom ons by een Fransman. Fransman hy is op ons program, hy is in Parijs, Frankrijk gebore, met een Amerikaanse vader en sy ma was Italiaans, meeste van sy kinderjare deurgebring in Rio de Janeiro in Brazil, waar hy uh, terugkeer na Parijs in 1953, waar hy uh, aansluit by die koersiens van die Notre Dame. Dit is uh, besondere uh, iets as jy vir die Notre Dame koorseens gaan, gaan sing. So hy was speciaal gewees. Die eerste groep wat hy by aansluit is die rock'n'roll by name The Dangers. 1958 maak hy sy eerste opnames, meestal in Frans, en die mannetjie sy naam is natuurlijk Daniel Gerard. En snaaks genoeg, soos het is, in 1971 is sy enigste noemenswaardige treffer wat hy maak, en dit is natuurlijk Butterfly. Lekker luister, hier kom hy. Fell in love in the wink of With a girl who was called butterfly She said she loved me so She could not let me go But still het ons Celia, oh nee, nie Celia nie, ons het Simon en Garfunkel gehad met uh, uh, een van Paul Simon's liekies. Ons gaan nou weer Simon en Garfunkel, hierdie keer doen hulle vir ons, Cecilia, you're breaking my heart. Simon Garfunkel, Cecilia is die liekie wat hulle daar sing. Ok, nou die volgende ou, oh, hy was eindelijk een sanger en acteur gewees. Hy is uh, Malcolm James Roberts. Hy is op 31 maart 1944 gebore, oorlede 7 februari 2003. Traditionele Engelse uh, popsanger wat in 67 tot 69 drie treffer en, enkelsnitte op die UK Singles Charts gehad het, eh, en dan was hy ook een acteur gewees en een hele paar vermakelijkheidsbedrijf, eh, rolprente enzovoorts. Ons gaan van hom luister, en van hom gaan ons luister na Love is All. Yesterday I knew the games to play. I thought I knew the way life was meant to be. And now there's you. My foolish games are through. Now at last I have found just what makes this old world turn around. Love Is all I have to give. night I long to hold you tight Until the morning light Shines into your eyes Love me now We'll get along somehow won't you please take my hand and together forever we'll stay. Love is all I have to give. Roberts, Love is All, en uh, ja, uh, eh, dramatische sanger sal ek sê, um, uh, ja, uh, ons brein nie uit nie, The Casuals, hulle lee op die draaitafel, en hulle is, uh, hulle raklewe strek van 1961 tot 1967, uh, 1976, eh, met so baie veranderings in die groeplede, het hulle eindelijk nooit as een enkele groep bestaan nie, maar hulle los uh, ons met een van hulle liekies, wat hulle dalk uh, wel, groot sukses gegeet, en uh, ek weet, uh, Judy is baie lief vir hierdie liekie, sy hou baie van die liekie, en sy sal my kwalik neem as ek om nie, include nie, want daar is een paar wat gaan moet oorstaan, uh, wat ek nie sal by kan uitkom nie, so kom ons luister na, die casuals, sy jesemine, The Casuals en hulle het gesing A Jessamine. Right op die draaitafel is a damiekie wat ek ook baie van hou. Ek like haar stijl en ek like haar uh, uh, wat so mens het noem. Haar Engelse uitspraak van dinge. François Madeleine Hardy, geboren in Parijs in Frankrijk op 17 januari 1944, bekend vir haar liekies, eh, skryf haar uh, sang, haar actrice en uh, eh, verskye rolprente en later ook model en icoon wat sy geword het in Frankrijkse voorste uitvoerbare vrouwelike figuur van die 60er jare en natuurlijk die liekie wat ons vandag gaan luister François Hardy sing vir ons All Over The World oor die hele wereld. All over the world People must meet Maybe some night you come back from afar. Who cares if tonight? watching the sun's fading light all over the sky. There is a same warm glow here under that star. I'm warm. as hy die Franse taal weet, as hulle Engels praat, dan klink het so romanties. Uh, hulle accent is een prachtige accent wat die Franse in Engels het. Op die draaitafel, sy is in Georgia gebore, Katie Melua. In September 2002 het sy met Mike Betts' dramatica record uh, onderteken en niemand kon dink dat dit dier uh, eh, die vrystelling van haar derde album Pictures die grootste verkoper van die Verenigde Staten in die wereld sou wees nie. Haar twee, uh, eerste twee albums, Call of the Search en Piece by Piece, wat ek moet bieg, ek het nog nie een van die twee geluister nie, het albei internationale treffers geword en die motief was om voort te gaan met die opwindende, rekordrijke routesruk wat verskye massieve wereldtoere en um, speciale oomlikke insluit, maar kom ons luister dan na The Closest Thing to Crazy gesing dier Katie Melua. Thank you. to close your eyes. How can you treat me like a child? rustige stem van Katie Melua en uh, ja uh, <clears throat> sy het die mark sommer met storm gevat toe sy eers haar voet in die deur kry nou Suid-Afrikaans ons stig in Suid-Afrika ons het een Suid-Afrikaanse dame wat vir ons gaan sing en as ek vir julle sê Karen Louise Greef nou wie op aarde sou dit nou wees Karen Louise Greef het jy loom? Karen Zoid, Suid-Afrikaanse rocksangeres, eh, liekieskrijver, eh, kitaarspeler, komponist en geselsprogram aanbieder. Haar werk in beide Engels en Afrikaans het kritieke lof gekry en sy is dier verskye grootplaaslike publikaties as Suid-Afrika sy Queen of Rock gedoop. Haar volgelinge en al, eh, meer algemeen die Suid-Afrikaanse jeug is ook dier die pers as die Zoid generatie generatie verwys. Uh, eh, Zoid sy huidige groeplede is Henry Steele, hy doen gitaar, Skalk van de Merwe, basgitaar en Jono Sweetman. Hy is op tromme. Ons, uh, sy is ook bekend daarvoor dat sy die uh, eh, Kijknet Televisie Republiek uh, van Zoid Afrika aanbied. Ons gaan na haar luister, Karen Zoid, soos aangevra, dier Judith, Judith Swanepoel, sy sê, as die muziek begin speel. Karin Zoid. Van my mama. Wat is my mama? Hulle sê ons moet gloe Net soos die kinders Soos hier die leven Dan het vir beginners ander sienkies word manne en gaan se dan in a kroeg en lyk moog my sien, jy moet luister as ek vir jou sê jy gaan een dag moet weg met als wat jy het soms gaan jy voel wat is die doel genoeg verlegen moet zo ook haar liekie ingekry as die muziek begin speel. Nou gaan ons, uh, ja, ek uh, moet die volgende nou uh, eh, noukeerig kies, want die is nog baie oor en ek wil net die beste. Uh, ons gaan, volgende gaan ons die platter speel, en, maar jylle moet onthou uh, om ingeskakeld te bly, 6 uur, dan kom Rudolf van die beerd en hy, sy, sy program is op spoed uh, altyd een lekker program, altyd een lekker luisterprogram, uh, eh, en een saamgeselsprogram ook, stuur boodskappe uh, aan elk ander, en ook sommer net vir die atelier, en uh, hy sal dit vir jou uitsaai, hy doen ook al die uh, versoeken wat jy vir hom vraag, sal hy vir jou speel. So, wees seker om ingeskakeld te bly vir 6 uur, wanneer uh, Rudolf uh, sy program uitsaai. Ons gaan gauw luister na um, ja, kom ons maak het The Platters, hulle is Amerikaanse vokale groep wat in 1952 gestig is en die liekie wat hulle vir ons gaan doen is When Smoke Gets In Your Eyes Then Spectres, hulle was een groot groot, <clears throat> hulle is baie mense sy ginsteling groep. Right, righteous, nee, ek sê right, righteous brothers. <laughs> hulle doen Unchained Melody. Oh, love, darling, I've hung be Backstreet Brothers en hulle sê Unchained Melody en ja, hulle is in, in net so mooi. Uh, hulle in die platters het min of meer die selfde genre wat hulle hanteer. Die plaat wat net voor het was Smoke Gets In Your Eyes en dan hierdie. Nou is ek ongelukkig daar. Ja, mense, tyd is die baas en tyd het ons ingehaal. En tyd sê, ek moet nou hierdie volgende ene, moet ek mee uitspeel. Nou is Eenie, Meenie, Meenie, Mou, en daar val die mou, val op the hollies, en hulle sê, I can't tell the bottom from the top, hulle is heel die mekaar, hulle weet nie wat is bo nie, hulle weet nie wat is kop of stert nie. Ok, ek sê vir julle, baie baie dankie dat julle ingeskakel was. Uh, Judith, baie dankie vir jou program, uh, ek glo, amal het het geniet, al die, uh, wel, terugvoer wat ek so ver gekry het, is net positief, en, eh, uh, jy moet ook een lekker naweek hee, jylle allemaal moet een lekker naweek verder hee. Uh, doen wat jylle geniet en geniet wat jylle doen, en hou om ingeskakeld te bly vir Rudolfse program om 6 uur, en dit is Opspoed. The Hollies speel ons uit, en hulle sê, I can't tell the bottom from the top.